Domnul din ceruri fără de început, dintr-o fecioară a s-a născut, Hai spre Betlehem cu toții să pornim, să-L slăvim, să ne închidnăm, să-L slăvim, Ciobănași din depărtare vin la Iesle să-L adore, prunc prea sfânt, prunc prea sfânt. Din cer în coruri sfinte cerii cântă dulce, slavă întru cei de sus, din cer în coruri sfinte, în cerii cântă dulce, slavă întru cei de sus.